Вот тогда со всею силою проснется русское самосознание, наука, поэзия, возвестят миру о чувствах русской души и исполнятся чаяния последних Рюриковичей и первых Романовых о том, что московскому царству суждено быть третьим Римом, а четвертому Риму не бывать. Слава Богу, Господь не позволил так широко розпространиться этой раковой опухолі. Гліб відклав книгу і стомлено відкинувся на спинку крісла. Це мракобісся почалося ще з часів Іоанна Грозного, промовив Сятненко, а потім було узаконене постановою Великого Московського земського і церковного собору 1613 року, що фактично благословив і затвердив злиття церкви і держави. Да, и звучит это приблизительно так. Заповедано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов, был родоначальником правителей на Руси из рода в род с ответственностью в своих делах перед единым небесным, а кто пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли и всяк человек, да проклянется такой в всем веке и в будущем, отлучен во будет он от святые Троицы. Какой ужас! Какая страшная ересь! закодировано проклятие на весь народ. Как будто кто-то может прилучить или отлучить от Святой Троицы. И первый пошел против такого постановления патриарх Никон, а потом и весь народ. Виходить, це прокляття і впало на народ, що замахнувся на царя. Много зла таит моя земля, Лип зітхнув. Любить свою греховную землю, где столько накопилось всякой грязи, невыносимо тяжелый крест. Народ зазомбирован псевдовеличием и псевдомессианством. А как его раззомбировать, изгнать из него эту порчу, бесов гордыни, неизвестно богоносец. Какое глумление! Да справедливее будет сказать словами Белинского. По-вашему, русский народ самый религиозный в мире? Ложь. Русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Ну, тут так уж можно не згодитися, заперечив Василь. бо із середовища саме цього народу народилося багато праведників. Православний світ був би бідніший, коли б у нього не було Іоанна Кронштадтського, Ігнатія Брянчанінова, Серафима Саровського, Сергія Радонежського. Да, если бы русская элита умела слушать их. У вас в Киеве Во Фроловском женском монастыре при входе в храм есть большущая картина. Среди прекрасной природы стоит на коленях старец в народной одежде, лаптях, с нимбом над головой и молится. Помнишь, о чем он просил? Гліб підвівся, знову взяв на полиці книгу, поцілував її і розгорнув. Извини, я тебя немного утомил цитированием, но это очень интересно. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия – и за это Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы Он лучше лишил меня Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, «Не помилую их, ибо они учат учением человеческим, и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Вот за этих мессиан он и молился, но ничего не вымолил. Зло, как дерево смерти, и у него ядовитые плоды. Гибнет Россия, уже идет расплата, народ спивается и не видит сам себя, не видит своего вырождения, гордыни, некому его убедить, что он и вправду голый, но не король, а батрак. Ты пока поднимался, видел двоих мессиан на лестничных площадках. А еще полно за дверьми, на площадях, улицах, вокзалах. Ими цветет вся Москва, Россия. Это уже пришло наказание а сколько рождается дефективных. Значит, такой народ неугодный Богу. Нет, нет, наши дела значительно хуже, чем ваши. У вас многие люди сознательные и понимают корни трагедии, знают пути спасения нации, ведут просветительскую работу. А у нас это понимают единицы У большинства на глазах бельма псевдовеличия. Голый зад, пьяное рыло, а он уверен, что носитель света большинство интеллигенции отравлено имперской гордыней, желанием і дальше кого-то освобождать. Гліб підняв догори тонкого довгого пальця. Справді, багато росіян тяжко заражені вірусом імперського перетворимського сніду. Гордині і водночас вірусом раба, холопа, який молиться на доброго батюшку царя, вважаючи його святим. Однак добрі і наші, Василь осудливо похитав головою. Коли б не догоджали і ваші не так би поводилися. Вон недавно довелося повоювати в Переяславі Хмельницькому за українську школу, бо її зробили російською лише тому, що в містечко на один із заводів приїхала група спеціалістів із Росії з родинами і поставили вимогу подати їм російську школу то наші кирпогнучко шеїнки у кріслах міських начальників миттєво рявкнули єсть і вирішили швиденько зробити її такою, як їм було велено. Класичні раби, подножки, грязь Москви, як писав Шевченко. Чи інший факт. Ще не минув у народу шок після аварії на Чорнобильській атомній станції а невтомний руйнач почав будувати нову, ще могутнішу в Чигирині, козацькій колишній столиці. Ми з Марією їздили туди з групою патріотів. І знаєш, що почули з вуст імперських рабів? Мер міста із наших сказав А нам однаково, що будуть тут строїть, аби лиш тепла вода була та каналізація а чи атомна, чи щось інше нам однаково. Отакі масштаби мислення каналізаційні. А директор станції вірніше будови, якийсь Сафронов, явно із ваших, подивився на нас знущальним поглядом і мовив: Ми з вашого Дніпра угрюм ріку сделаем. Більшовицька імперія затьмарила усі існуючі до неї. Вона, як всесильна сатанинська секта, погубила душі мільйонів. Да, імперія чума, халера і и в місті взяти. Гліб зітхнув. Та ми жили не просто в іншій державі, комуністичній, а в іншому часовому вимірі. Это точно, затряс бородой Глеб. В измерении светлого будущего падших духов. Вони ще довго гомоніли, довго слухали один одного. І що же ти хочеш найти в архівах КГБ? Хочу, щоб мені повернули те, що вони в мене відібрали. Вон чого захотів. Акула то, что проглотила, не возвращает. Сколько жизней она заглотнула, сколько искалечила, а скольких приговорила на страдання. Василь зиркнув на годинник і підвівся. Буду рушати, щоб прямо зранку потрапити в пащу, як ти кажеш, акули, а може, і кита. З Божій помощю Гліб теж встав. Я бы тоже с тобой поехал, но не могу даже по той улице идти. До конца следующего тысячелетия перебрал лимит посещений этого заведения. Обидва засміялися. Я передам його святим стінам від тебе щирий уклін, і що ти пам'ятаєш і з хвилюванням згадуєш кожен свій візит туди і кожен свій крок до тієї пащеки. и пожелание вечного царствия в преисподней ему и его чадам всех времен и поколений. Это же надо заставить себе служить даже церковь и священников. Страшный режим. Так це сталося надто давно. Що у 1662 році коли був створений малоросійський приказ або приказ Малої Росії, своєрідний контролюючий і винюхуючий орган, що складався з духовенства. Вони вивчали настрої мирян. Ця традиція імперії збереглася. Отрывайте свою церковь всеми силами. Отец Василий часто ездит к патриарху всей Руси. Он уже епископ. Он рассказал мне многое. Мы ночь с ним проговорили. Какой великий человек! Как-то радостнее жить, осознавая, что где-то живет такой, как он. Другого такого не встречал. Ну все, жду тебя. Василь перехрестився і вийшов. По дорозі вишиптував молитви, знав, куди йде і що то за зловісна сила ховається за стінами тієї будівлі. У ній виношувалися і реалізовувалися найпотаємніші і найзловісніші рішення, вершився земний страшний суд над людськими душами умами. У тій будівлі із важкими стінами непроглядним подвір'ям, підземними ходами і кімнатами катівнями, де відбувалися найвитонченіші методи катувань, ховалося стільки таємниць і моторошних сторінок, стільки жахів і стогонів нашарували стіни, стільки привідів блукало там, стогонів, плачів. Що стерти той страшний Вавилон міг лише очисний всезнищуючий вогонь. Василя довго не впускали за ті таємничі лабіринти, кудись відсилали, щось вимагали, промацували очима, технікою. Нарешті, вимордувавши кілька годин, впустили і дозволили поговорити з тими, хто може лише вислухати його і дати відповідь на запитання чи є тут те, що колись належало йому. Всього мов хтось стиснув лещатами, придавив плечі і спину важенною брилою і випустив у непроглядний морок. Кілька разів прочитав Отче наш, повторяв Ісусову молитву та нехай воскресне Бог.